Ние на почеток од вториот дел ќе довршиме шестата глава од Евангелието според Јован. Реков, иако можевме и мејата сабота да довршиме, пет стиха не се ништо, да ги додадевме на предходната беседа, но сакав посебна вечер да одвојам за објаснување на вистината за Христовото тело и неговата крв, за значењето на светата причест. Застанавме кај 66 од стих, односно тој го почитавме последен, кога од тоа време, значи една година пред Христовата смрт, мнозина од неговите ученици се повлекоа и повеќе не одеа со него. Останаа кои? 12. Тогаш им рече Исус на 12 да не сакате и вие да се отидете. Интересно им дава сега избори на обите. Како да им вели немате да се срами тако. Ако сакате и вие по нивен пат, по патот на мнозинството, по демонкратскиот пат повелете и вие. А Симон Петар му одговори, може би Петар секој чекал нека ваква шанса, <laughs> да ја докаже на зборови својата верност. Господи, кај кого ќе отидеме? Ти имаш зборови за вечен живот. Интересно, Петар ги ја сватил тврдата беседа. Барем до некаде. И ние поверувавме и познавме дека си Божиот светител, Христос, син на живиот Бог. Повторување на онаа негова исповед од Кесарија Филипова. Матеј 16 глава. Ови пат Исус не ги коментира Петровите зборови, бедеќи тоа еднаш веќе го направил тогаш, кога им го ставил ова име кефа, камен, туку одеднаш вели, Исус им одговори, ли ве избрав 12 мина? Неколко е чудна Божијата математика. Како во случајот со Гедеон, колку беа на почеток израелците кои што се пријавили за борба? 30.000 нема. Зашто Господ сметал дека се премногу? Колку останаа на крај, дали знае? Значи, колку, колку в процент? Еден, еден процент? Еден процент. Еден процент. Или сто пати полно. Сега, 70 кусур ученици го напуштаат, повеќето од нив, го напуштаат, че значи, 60, нека беат 55, го напуштаат Исуса, и Исус се однесува како да и овие 12 што останале се премногу. Тоа за еден премногу. ли ви избрав 12 мина, но еден од вас е гјавол. какви остри зборови. Тој не кажува кој е гјавол. Но зашто, зашто го кажува овој муабет? Затоа што... <laughs> Исус сака да му даде шанса сега на овој, кој што имал свој политички интерес, и политичка амбиција, следејќи го Исуса, да се придружи на овие 70 мина. Со други зборови, Исус се однесува како да сака да каже, еве, повеќето од овие 70 мина ме напуштија, но и овие 12 што останаа се премногу. барем еден од вас што остана, треба да им се придржи на тие 70 мина. Јован не, не известува и вели, а зборуваше за Јуда Симонов Искариот, зашто тој, како еден од 12-те, сакаше да го предаде. Како да имплицира имплицираат овие зборови дека Јуда веќе уште тогаш, како да сакал да го предаде Исуса. Една година пред да се случи предавството. Една година пред последната Пасха. Дали знаете зашто, зашто Јуда кроел вакви планови? Зашто Јуда сакал да го предаде Исуса? Не. Не му се свигал Исус ваков каков што е. Добро. Јуда сакал да, да го менеджира Исус. Јуда, Јуда сметал дека потенцијалот што го има Исус треба поинаку да се искористи. Јуда сметал дека тој треба да биде организатор на и менеджер на Христовата мисија и служба. Јуда сакал Исус да ја покаже својата божествена мок и сила, а рековме, Исус не би бил син Божи, ако тоа го направеше, значи спротивно, било што да направеше спротивно на татковата волја. Јуда сакал Исус да се однесува независно од татковата волја, да ја употреби својата божествена мок и сила за остварување на политичките цели на израелскиот народ. Значи, Јуда бил голем патриот. Јуда бил човек на кого денеска би му градале споменици. И варава исто. Револуционер, патриот. Луѓе кои што би биле почитувани, на кои што би им се, градало спомен, би им се градале споменици, кои што би се изучувале во историски учебници, со кои што би се инспирирале млади генерации и така натаму. Но зошто Јуда и Варава не се тоа? Затоа што се нашле во погрешно време и на погрешно место. <laughs> Не се родиле во Македонија или во било која друга држава. Која што така ќе ги слави и велича. Не само Македонија, било која друга држава. Не само било комуњарите што прави. Направија од обични, од обични грешници, да не речем нешто полошо, направија богови на кои што треба да им се кланјаш. Значи, погрешно време и на погрешно место се роделе во израелскиот народ, <laughs> се роделе во Христово време, кога во светлината на Евангелието се покажува дека се гјаволи. Сите политичари се гјаволи. Сите политиканти се гјаволи. Има еден човек со бастун, кој што тој знае, кој ќе го слушне овој, кој ќе го види, на кого мислам, кој што ме укорува или ме предупредува подочно, да не кажам вакви работи, особено кога се снима, бидејќи може да ми се случи нешто. Но ја сакам да бидам како Јован Крстител. Во овој поглед, се разбира. Христовата сила не требало да се употреби на политички начин. Ако тоа требало, тогаш Исус воопшто немаше да се роди во штала тогаш тој ќе се родише во палата. Ако тоа требало, тој воопшто не требаше, не мораше да страда. Веднаш ке ги соташе непријателите на еврејскиот народ. Ако тоа требало, можеше со прст да мрдне и сите во Иерусалим да му се поклонат и да го прифатат за цар и Месија. Дори не било доцна тоа да го направи и во Гециманија, не било доцна да го направи тоа пред Ана и Кајафа, не било доцна да го направи тоа пред Пилат. Не било доцна да го направи тоа на крстот, кога веќе висел на крстот. Седо дека бил жив, не било доцна да ја употреби својата божествена сила на начин со кој што ќе предизвика сензација, на начин со кој што ќе ги освои симпатиите и ќе влее страф кај своите непријатели, но зашто ништо од сето тоа Исус не го направил? Зашто така не постапил? Значи, затоа што тоа било спротивно на татковата волја. Видите, денеска живееме малку сум под влијание на овие мисли, подготвувајќи ја скратената верзија за настаните на последното време оваа седмица. Работничките синдикати. Денеска живееме во време кога мнозина сметаат дека се борат за правда. Дали тоа синдикално движење, дали овакво, онакво. Човече гледано, ние би рекле, да, се борат за правда луѓето. Меѓутоа, во светлината на Евангелието, во светлината на Евангелието, секоја таква борба е осудена. Секоја таква борба е осудена во средината на Евангелието. И сега некој ќе рече сега, е што, па зарем, зарем грците треба да молчат, да не се бунат, да не протестираат, зарем треба да биде како нас? Како ние луѓе човечки размислуваме? Не треба да бидат како нас. Не треба да бидат ни насилници, како што се. Току што треба да бидат? треба да ја творат Божијата волја. Треба да го прават она третото. Како реков пред некоја сабота, вистината е секогаш нешто трето помеѓу двете најпопуларни опции. Вистината не е ниту Обама, ниту Ромни, ниту ВМРО, ниту СДС, ниту фарисеи, ниту садукеи, ниту конзервативци, ниту либерални. Вистината е, е нешто трето. Но, огромното мнозинство луѓе во овој свет, тоа трето не го гледаат. И поголемиот дел од верниците, тоа трето не го гледаат. Зошто? Затоа што и поголемиот дел од верниците сака да се држи до некој шаблон. Сака да се држи до некои формални упадства. Сака да постапува така како што е службено, официјално. Веројатно така сакале да постапат и евреите. Деневи да се случи еден интересен настан. Познатиот проповедник Валтер Фајт беше обвинет за антисемитизам. Од страна на една безначајна секта, јас би рекол. во Германија. Но интересно е што двете адвентистички германски унии побрзаа, без и пред да слушнат било каков збор од него самиот, во врска со тоа прашање, иако неговата проповед беше, му беше дадена на еден познат активист на еврејската заедница во Германија, му го заборав името, на интернет го има, да ја слушне проповета на Валтер Фајт, и човекот кој ја слушнал, значи представник на еврејската заедница во Германија, рекол, тука не, не гледам никаков антисемитизам. Но како и да е, бил обвинет Валтер Фајт за антисемитизам, и двете германски унии побрза да го осудат заради тоа пред да слушнат и да примат било какво о, било каков одговор од негова страна. Да. Значи, денеска е дојдено времето кога мнозина се спремни да осудат праведник, а Валтер Фајт е праведник затоа што ја кажува вистината, ако ништо друго што би рекла една наша соседка, не знаеме како живее <laughs> дома, приватно, прем ние не знаеме. На човекот нема време да греши, верувам, што е толку зафатен со, со својата мисија. Денеска повеќето адвентисти се спреми да осудат некого, затоа што така мисли официјално нивната управа. Не од друга причина, затоа што е тоа службениот став. Ако ја следите Христовата служба, Христовата јавна мисија на земјата, ќе забележите скоро во секоја глава од Евангелијата, дека мноштво го следало. Мноштво било со него. Кога зборувавме на почетокот на оваа глава за умножувањето на лебот и рибите. Мноштво. Па него нашле ваму, поодале таму. Секогаш повеќето од народот, симпатиите на мнозинството биле на страната на Исус. Но се до некои одредени критични моменти. Тврдата беседа била еден таков критичен момент. И заради тоа што била толку критичен момент, дури и повеќето од неговите ученици го напуштиле. Со воскресението на Лазара, се вели голем број јудејци поверуваа во него. Зошто на крајот еврејскиот народ го отфрла и го распнува? Затоа што Голгота исто така бил критичен момент. Затоа што официјално, службено, водачите на еврејскиот народ го осудиле. Значи, може и вашите симпатии, мнозинството од вашите симпатии да биде на страната на правдата, но сепак на крај да се свртите против неа, затоа што така одлучиле вашите водачи. Затоа што така решило мнозинството. Мнозинството гласало за Бараба. Или затоа што е така популарно. Или затоа што е срамота да се да се завземе спротивната страна. Мнозина не вели во невиот ковчег, не затоа што не верувале во неговите зборови, туку затоа што им било срам. Зошто Исус рекол, ако не го јадете телото на Синот човечки и не ја пиете неговата крв, нема да имате живот во себе. Телото моје е вистинско јадење и крвта моја е вистинско пиење. Дали ја прочитавте главата од Кобужот на вековите оваа седмица? Главата за мој спомен. Значи, мнози напрашуваат, како е тоа можно причесниот леп да биде тело Христово. Не како обичен символ, туку вистинско тело Христово. Официјално адвентиста не веруваат во ова. И вие знаете дека не веруваат во ова. Адвентичката црква, како и повеќето протестантски заедници, ги сметаат лебот и виното само како символи на Христовото тело и крв. Некако Христово тело и крв. Мегуто прочитавме дека оне што недостојно јаде и пие од овој леп и од ова вино, апостол Павле вели дека тој го јаде и пие своето осудување, а зошто? Затоа што не го разликува телото Господово од обичен леп. Ние го разликуваме телото, Господо. Сетрајќи га овие зборови, телото му е вистинско јадење и крвта му е вистинско пиење, Елена Вајд под влијание на Минеаполис ги напишала следниве зборови во следниот пасус. Тоа е вистината за нашата телесна природа. Виде како и таа зборува тука за нашата телесна природа. Кога ние јадеме нешто или пиеме, со тоа се изградува нашето тело. Че значи, тука не се зборува за нашата духовна природа, иеко светата причест има голема врска со нашата духовност, се разбира. Туку се нагласува вистината за нашата телесна природа. На Христовата смрт и го должиме дури и нашиот овоземен живот. Значи, сите луѓе во светот, се живи заради Христовата смрт. Знаете, повеќето проповедници се однесуваат и повеќето луѓе што ја слушаат проповета или Евангелието, или читаат книга, се однесуваат како да е Христовата смрт некоја можност или опција за некое блаженство или за некој вечен живот во иднина. Па на тие што повеќе им се допега гревот, тие велат, добро, не фала. Меѓутоа и на проповедници така се однесуваат, така го разбираат Евангелието. Шанса да имаш вечен живот. Опција. Тоа не го вели Евангелието. Евангелието вели дека Исус ги откупил сите луѓе во не само тие што веруваат и што ќе наследат вечен живот. И тоа е оно што било нагласено во пораката од Минеаполис. Но не било прифатено. До ден денес не е прифатено од повеќето адвентисти на седмиот ден. Од повеќето теолози и проповедници, како што јас од прва рака можам да се осведочам, дискутирајќи на овие теми, дури и со теолози кои што завршиле четири факултети. Лебот што го јадеме е откупен со неговото скршено тело. Водата што ја пиеме е купена со пролеаната крв. Никогаш никој свет или грешен не се храни со својата секојдневна храна, туку се храни со Христовото тело и крв. Видите колку Елена Вајд сега оди чекор понатаму и вели дека било кое јадење, што го јадеме ние приватно дома, не е ништо друго, туку Христовото тело и крв. Зошто? Билики не само јадењето, туку секој благослов, што можеме да го имаме и за нашиот телесен живот, го должиме на Христовата смрт. Го должиме на Неговата жртва. Е сега, ако обичното јадење е Христово тело и крв, тогаш колку ли повеќе она јадење, кое што е посветено и благословено на заедничката причест. Јас прашав мејата сабота, дали ние, кога седнуваме да јадеме, дома, се преиспитуваме себе си пред да јадеме. Тоа што јадеме. Дали денес кога ручавте, се преиспитувавте себе си? Дали сте достојни да ручете? Зошто не го правиме тоа? Кога се вопрашање обичните наши обрци. Во еден обшт смисол, Елена Вајт и нив ги прогласила за Христово тело и крв, бедеќи и нив ги должиме на Голгота, ги должиме на Христовата смрт. Значи сите, значи, замислите, будистите, муслиманите, сите живеат заради Христовата смрт. Сите денес дишат заради Христовата смрт. Сакал верувал во тоа или не, тоа е факт, објективен факт. И без таа објективна компонента, Евангелието не е Евангелие, не е вест. Може да го наречете било како добар совет, рецепт, препорака, но нема да биде вест, радосна вест. Ние сме живи заради Христовата смрт, затоа што ако не беше таа смрт, ние одамна ќе бевме сотрени. Немаше ни да се родиме, затоа што нашите прародители ќе беа сотрени заради гревот. Затоа што законот бара смрт, законот бара крв. Зошто? бидејќи е бесмислено да постои и да живее било што грешно. Бесмислено е. Господ создал совршени битија за да живеат вечно. Не создал грешници за да живеат неколку децении. Создал луѓе за да живеат вечно. Само вечниот смисол има, вечниот живот има смисол, А гревот, грешниот живот, тој да постои две секунди нема смисла. Е безмислен. Треба веднаш да биде уништен, да биде сотран. Тоа зашто постојат грешници кои што живеат подолго и од две секунди? Зашто Господ го скратил векот на луѓето од некогашните близу илјада години на сегашните да го земе Мојсеевиот просек, 70-80. Затоа што тие години не ни се дадени за да ги живееме, тие години ни се дадени за да направиме избор, дали сакаме живот или не сакаме. Ако сакаме, ќе живееме вечно. Ако не сакаме, и повеќе ни се допаѓа гревот, и неговата сопруга смртта, тогаш ќе умреме вечно. Много едноставно. Во Исуса Христа Бог на светот му дал еден дар и тој дар или 100% се прима, значи, или целиот се прима, или целиот се отфрла. Но што не е можно? Не е можно да го поделите. Знаете што сакаат луѓето? Кога би се проповедало Евангелието во со својата објективна компонента, значи во својата суштина, луѓето не би можеле да речат, не, фала, повеќе ми се свига овој живот. Тие немаат опција да речат така, затоа што овој живот го должат на Христа. Ако го отфрлиме целосно Христа, тоа значи дека треба да се самоубиеме. Ние немаме опција да си го живееме овој живот без Христа. Но кога се проповеда половичното Евангелие, кој што и не е Евангелие, затоа што не е вест, туку е рецепт, препорака, совет, нешто што треба да направите за да имате вечен живот, или за да имате удел во првото воскресение, тоа што луѓето добиваат простор да речат не фала, јас сакам сега да уживам. Јас го сакам овој живот. Вистинското Евангелие не ви ја дава таа опција. Целиот овој живот вие го должите на Христа. Ако сакаме да го одбиеме Христа и спасението, ние го одбиваме, го отфрламе и овој живот. Ние не можеме Христа да го приеме половично. Не можеме да земеме нешто од Божиот дар, сегашниот биолошки живот, а да го отфрлиме вечниот, бидеќи Христос цел ни е даден. Затоа постои светата причест. Светата причест постои за да ние кога го јадеме посветениот леп и посветеното вино, го примиме целиот дар. Значи и вечниот живот. Ние не можеме да го примеме само половично. Ние не можеме да го делиме Христа. Или целосно го примаме, или целосно го отфрламе. Само во светлината на светата причест има смисол секоја друго јадење и пиење на оваа земја. Инаку нема смисол. Ако него сакаме јадењето што носи вечен живот, значи него сакаме вечниот живот. Ако не сме достојни за јадењето што носи вечен живот, затоа што негуваме греф, затоа што мразиме некого, се мразиме меѓу себе, не сме помирени со Бога и со ближните, тогаш нема смисла што јадеме дома лебови, сендвичи, пиеме сокови или било какво друго задоволство. Нема смисла, Гревот нема смисла, грешниот живот нема смисла, Нема смисла да постои ни дел од секундата. Би сакал да завршам на крајот со зборовите на апостол Павле. Прва Коринтијаните, 10 глава. Еве зашто вистинското единство Вистинското единство на црквата нема врска ни со организации, ни со одбори, ни со администрации, ни со регистрации, туку само со оваа работа, со оваа светиња, со овој сакрамент, кој што и адвентистите на седмиот ден во предходната библиска полка, менетата сабота, го отфрлаат како нешто невистинито. Апостол Павле вели вака, 10 глава 16 стих, Чашата на благословот која ја благословуваме, што е таа, прашува апостол Павле? Не е ли заедништво со крвта Христова? Лебот што го кршиме, не е ли заедништво со телото Христово? Кој е вистинското единство или вистинското заедништво, ако заедничариме од едниот леп, кој е Христос, и од едната чаша, неговата крв. Не постои друго единство. Еве зашто јас велам и верувам дека единственото и вистинското црковно единство е заедничката причест. Но ние што велиме? Ние велиме, тоа не е битно, бидеќи тоа се само символи, дори е доктринално така велиме и така сме научени. Е, затоа што е битно? Е, битни се организациите, конференциите, одборите, регистрации, плати, и еден коп други политички работи, што немаат врска со светите тајни што немаат врска со црквата, која што е, по дефиниција, телото Христово. Јас се сега малку пречекорив. За жал, не можеме подолго да се занимаваме со Евангелието на апостол Павле, која што е Евангелие Христово, која што било Евангелие и на Джонси Вагонер, кој што и денес е Евангелие, единственото вистинско Евангелие, бидеќи изборува за ефектот што Христос го постигнал на крстот, универзалниот ефект, универзалното законско оправдание, универзалното откупување, како што напишал Вагонер 1890 година, во првите пишани проповеди после Минеаполис. Затоа што не сме го прифатили тоа е Евангелие, затоа и ден денеска во крста ние да се делиме, или пак да, да се обидуваме да постигнеме некој единство на друг начин, како екуменистите, на политички начин. Поблиску ни е свакањето за единство кое што антихристот го практикува, а не она кое што Христос го, го дефинирал. Нека му е фала и слава вечно. Амин.